Rādījumā arī Latvija ēterā. Raidījums kafijas pauze. Dargie rādījumi arī klausītāji, šī ir kafijas pauze un šajā rītā ar jums kopā esam mēs Baiba un Linda no kopienas Emanuela, lai nedaudz pastāstītu par Jēzus sirds kulta rašanos un godināšanu. Jā, jāsaka, šodien mēs esam nu jau pēdējās jūnija mēneša dienās, un jūnija mēnesis mums katram lielākoties saistās ar kādiem svētkiem, ar atvaļinājumu laiku, dažādiem izlaidumiem, tautā iecienītiem līgo svētkiem, un tomēr baznīcā šis mēnesis mums nes kādu citu vēstījumu, daudz dziļāku par Dieva bezgalīgo mīlestību, Līdzīgi kā maiju mēs atpazīstam kā diamāts mēnesi un oktobra rožkroņa mēnesi, tad jūnija mēnesī baznīca īpaši godina Jēzus sirdi. Ja arī šīs ir pēdējās jūnija dienas, tad tomēr uh, būtu liederīgi atskatīties vēlreiz, kā esam pavadījuši šo mēnesi, vai arī dzen dzīvot to tālāk uz priekšu. Um, jāsaka, gan, ka mm, Jēzus sirds um, kults un tā godināšana nebeidz tikai jūnija mēnesī. Ir vēl daži tādi būtiski fakti, kas uh, mūs mudināja uh, šodien apkopot uh, šīs ziņas. Un, um, jāsaka, ka šobrīd mēs dzīvojam jubilejas gadu. Šogad aprit 350 gadi kopš Jēzus parādījās Svētajai Margaritai Marijā Lakokai, un tas ir īpašs jubilejas gads, kas aizsākās pagājušā gada 27. decembrī un turpināsies vēl līdz nākamā gada 27. jūnijam. Tāpat arī Pāvis Francisks šī gada 5. jūnija uzrunā informēja, ka izdošanai tiek gatavots kāds jauns dokuments, kas tiks veltīts visvētākajai Jēzus sirdī. Tajā tiks apkopots vērtīgs pārdoms no iepriekšējiem maģistērija dokumentiem, kā arī aplūkotā senā vēstures gaita, kas aizsākās vēl svētajos rakstos, lai atkal no jauna piedāvātu visai baznīcai šo garīgā skaistuma pilno kultu. Visvētākā Jēzus sirds ir skaista dieva mīlestības izpausme cilvēcei. Pāvests Pīs 12. enciklikā Mistici Corporis saka: Kristus sirds, caurdota par mūsu grēkiem un mūsu pestīšanas labā, tiek uzskatīti par galveno tās mīlestības simbolu, ar kuru dievišķais pestītājs nepārtraukti mīl tēvu un visus cilvēkus. Bībele un baznīcas tradīcija mums liecina, ka Kristum ir laba sirds. Viņš mīl līdz galam, līdz pat nāvei pie krusta. Nu, un, protams, kā jau raidījuma sākumā minējām, mēs esam no katoļu kopienas Emanuēlā, un uh, mūsu kopienai ir ļoti īpaša šī vieta, Parlamoniāla, kas tiek saukta par Jēzus sirds pilsētu. Un, uh, tas ir kopienas garīgais centrs ne tikai vēsturiski, bet arī šodien. Tāpēc uh, varbūt nedaudz vairāk pievērsīsimies pašai šai pilsētai, kur notika šie būtiskie notikumi. Tā tad šī īpašā vieta. Pat, uh, par elemoniāli, jeb latviešu teiktu par lemoniāla. Um, šajā vietā tiek 973. Uh, gadā nodibināts benediktīniešu klosteris. Uh, Parlemoniālā uh, klostera baznīca tika uzcelta 12. gadsimtā Klūnijas 6. abata um, uh, vadībā. Kā zināms, 17. gadsimts bija katoļu baznīcas reformas periods, izmantojot šo reliģiskās atjaunošanas garu, 1609. gadā Parlemoniālā tika atvērts jēzuītu klosteris. Francisks no Sales, kas arī bija uh, jēzuīts, bija svētā um, Joannas Franciskas Dešantālas garīgais vadītājs un pamudināja viņu dibināt visvētākās jaunavas Marijas apmeklēšanas kongregāciju. 1626. Eh, gadā tiek nodibināts apmeklēšanas klosteris. Tādējādi māsas saņēma vārdu Jēzus sirds meitas. 1632. gadā apmeklēšanas kongregācijas māsas apmainījās ar jēzuītu tēviem un pārcēlās uz pašreizējo klosteri. Eh, pāvests um, paaugstināja klosteru baznīcu 1875. gadā par baziliku un veltīja visvētākajai Jēzus sirdī. Pieminot Kristus parādīšanās, vis, parādīšanos visvētākās um, um, svētās, ma, svētai Marijai, uh, Margaritai Marijai Alakokai. Jānorāda, ka visvētākā jēzus sirds godināšana, tās aizsākumi ir vērojami vēl pirms tā laika, kad Jēzus parādījās māsai Margaritai Marijāla Kokai. Šie aizsākumi ir vērojami jau svētajos rakstos. Kā pirmais, mm, kurš eh, īpaši piekļāvās Jēzus sirdī un uh, to meklēja, ir uh, zināms, bija svētais apstults Jānis, kas arī daudzās ikonogrāfijās tiek attēlots pēdējā vakarēdienas laikā ar noliektu galvu pie Jēzus sirds. Svētajos rakstos um, Jāņa evaņģēlī 13. nodaļā mēs eh, atrodam liecību par to, ka viens no Jēzus mācekļiem sēdēja pie Jēzus krūtīm, to Jēzus mīlēja. Tam Sīmenis Pēters pamāja un saka viņam: Vaicā, kurš tas ir, par ko viņš runā? Tas noliecies pie pašas Jēzus krūtīm, saka viņam: Kungs, kurš tas ir? Jāsaka, ka eh, šādi Jēzus sirds vēstneši eh, laika gaitā ir bijuši vairāki, uh, Eh, citi vairāk vai mazāk zināmi. Um, eh, lielākoties eh, jāmin tie, kas ir 13. gadsimtā atrodami, um, kas veicināja sirds godināšanas izplatīšanos. Mm, tā bija Matilda no Magdeburgas, um, Svētā Matilda no Makebornas, Svētā Gertrūda no Helfas un Svētais Enrico Suso, kas var teikt, visi bija vairāk vai mazāk gadsimta ietveros um, līdzgājēji Un, uh, lielākoties viņi bija no Vācijas. Tomēr patiesā kulta izplatība uh, ir attiecināma uz Svēto Jāni Eudes, kas dzīvoja laika posmā no 1601 līdz 1680 gadam, un, protams, uh, ar mums visiem jau zināmo Svēto Margaritu Mariju Alakoku. Um, Tā šķiet mums ir tā Jēzus sirds vēstnese, um, kas ir visplašāk zināma un pazīstama arī mūsu baznīcā un starp tiem svētajiem, kurus arī mēs atpazīstam un pieminam un godinām. Tagad, darbie klausītāji, mēs dosimies tādā nelielā mūzikas pauzē, un lai šīs, lai šīs dziesmas vārdi jums ieved dziļāk šajā, šajā tēmā par Jēzus visvētāko sirdi lai palīdz to tuvāk iepazīt. Mūs, go. atdzīvosies tūkstnesis un strauda izpūdīs. Katram kungs dos dzīvo ūdenī. Izslāpušās sirdīs atveldzētas tiks, izmisušās prieku piemantos. Jūs, kas slāpēs, Mēs atkal esam atpakaļ ēterā, un šis, šis ir raidījums kafijas pauze, kurā es, Baiva un Linda no kopienas Emanuela mēs dalāmies par, par Jēzus sirds uh, godināšanas kultu. Un turpinājām uh, nedaudz par Svēto Margaritu Marijāla Koku. Um, Viņa ir dzimusi 1647. gada 22. jūlijā, Burgundijā, Francijā. Un viņas vecāki bija dedzīgi katoļi, taču ne tik ļoti, lai ļautu meitai kļūt par klosteru māsu. Margarita jau uh, piecu gadu vecumā sevi velta kungam ar šķīstības zvērestu Un tas notika viņas slimības laikā, bet tikai 24 gadu vecumā, pārvarot vecāku pretestību, iestājās Svētā Franciska de Salis dibinātajā apmeklējuma ordenī parlemoniālā. 1673. gada 27. decembrī māsas Margaritas Marijas dzīvē sākas, sākās jauns posms, kuru iezīmē īpašas mistiskas dāvanas. Tās ir trīs atklāsmes. Pirmā 1673. gadā, kurā, kuras laikā Jēzus aicina Svēto Margaritu Mariju nolikt galvu uz viņa sirds. Otrā atklāsme bija 1674. gadā Jēzus pilnā godībā stāvēja svētās Margaritas Marijas priekšā. Viņa piecas brūces spīdēja kā saule, atgādinot, cik tālu sniedzas viņa mīlestība pret cilvēci. Viņš šīs, šīs atklāsmes laikā aicina pieņemt svēto komuniju katra katru mēnešu pirmajā piekdienā un katru ceturtdienas vakaru, lai pievienotos olīvdārza sāpju pilnajām lūkšanām, ko šodien mēs pazīstam kā svēto stundu. Trešā galvenā atklāsme 1675. gada uh, Kristus miesu un asiņu svētkos, kurā Jēzus viņai atklāja savu sirdi. Šīs atklāsmes sagādā daudz ciešanu un nesapratnes no mātes priekšnieces puses, jo pastāv bailes, ka tas viss ir jaunās klostera māsas izdomu auglis. Šajā periodā vienīgais atbalsts un mierinājums bija um, Margaritai Marijai satikšanās ar tēvu uh, Klaudijo Kolumbieru um, kurš pēc tam, kad bija uzklausījis uh, māsu Margaritu Mariju, saprata, ka viņa ir īpaši izvēlēta persona. Šis priesteris viņu iedrošināja un pārliecināja par viņas iekšējo vīziju, izcelsmi un aicina viņu pazemīgi pieņemt to, uh, ko kungs viņai dāvā, un vienmēr būt paklausībā un pateicībā. cenšoties um, arvien vairāk izprast uh, šo te Jēzus uh, sirds uh, kulta būtību un godināšanu, ir um, svarīgi paturēt prātā tādus divus spēcīgus evaņģēlīju notikumus, kuros, nu, var teikt, viskaidrāk atklājas šī Jēzus sirds būtība, kas nav tikai kāds romantisks simboliņš vai kāda banalitāte, kas varbūt mūsdienās daudziem asociējas ar sirdi vai sirsniņām vai kādiem citiem sirsniņu svētkiem. Nē, šeit mēs runājam pavisam par cita veida mīlestību, kas atklājas jau svētajos rakstos. Un pirmais fragments, par ko mēs runājām, bija no Jāņa evaņģēlī 13. nodaļas par svēto pēdējo vakariņu laikā, un savukārt otrs um, fragments arī no Jāņa evaņģēlī 19. nodaļas mums atklāja šo te bezgalīgo um, mīlestību uz cilvēci un tām ciešanām, um, kas, kas rodas grēka, grēka dēļ. Bet nonākot līdz Jēzum un redzot, ka viņš jau ir miris, tie viņa lielus nesatrieca. Bet viens no kareiviem viņam iedūra sāno šķēpu, un tūdaļ iztecēja asinis un ūdens. Un kas to redzējis, tas to ir apliecinājis, un viņa liecība ir patiesa. Un viņš zina, ka viņš runā patiesību, lai arī jūs ticētu. Šie divi evaņģēlīji piemēri mums palīdz um, uh, vairāk izprast uh, šo Jēzus aicinājumu sātē Margaritē Marijāla Kokai, um, kas bija tas saucamais uh, lielais vēstījums 1675. gadā, un, uh, kur Jēzus atklāja, ka šī ir sirds, kas tik ļoti mīlēja cilvēkus. Es nesaņemu neko citu kā vien nepateicību, nicinājumu, necieņu, zaimošanu un vienaldzību. Lūk, Es lūdzu, lai pirmā piekdiena pēc visvētākā sakramenta oktāvas tiktu veltīta īpašiem svētkiem, lai godinātu manu sirdi. Jāsaka, ka bez šiem te trim lielajiem uh, veistījumiem, tā saucamajām trijām lielajām atklāsmēm, par kurām runāja Baiba, kas bija ar uh, gada intervālu, um, Jēzus uh, turpināja Svētajai Margaritai Marijai Lakokai parādīties vēl 17 gadus. Un, uh, Lai arī ļoti detāli mēs par to šobrīd nerunāsim, kas varētu noteikti prasīt daudz ilgāku laiku, lai uh, izpētītu un, un, un izzinātu uh, visu to, ko Jēzus vēlējās uh, nodot, tad tomēr uh, ir vērts vēl pakavēties pie kādiem Eh, jēzus apsolījumiem. Um, kopskaitā tie ir 12, kas ir apkopoti un um, kas ietver sevi eh, šo te arī dzen, eh, mūsu iespēju godināt Jēzus sirdi un veicināt šo kultu arī mūsu ikdienā, mūsu dzīvē. Jā, tā tad šie 12 mm, visvētākās Jēzus sirds apsolījumi, <clears throat> ko, um, ko Jēzus atklāja svētājai Margaritai, Marijai Alakokai um, mana svētība paliks mājās, kur atradīsies un tiks godināts manas visvētākās sirds attēls. Tiem, kas būs veltījušies manai sirdī, es došu visas vi viņu stāvoklim nepieciešamās žēlastības. Es nodibināšu un saglabāšu mieru viņu ģimenēs. Es viņus mierināšu visās viņu bēdās. Es būšu viņu drošais patvērums dzīves laikā un īpaši viņu nāves brīdī. Dāvāšu bagātīgu svētību viņu darbiem un darījumiem. Grēcinieki man, manā sirdī atradīs neizsīkstošu žēlastības avotu. Remdenes dvēseles kļūs dedzīgas, praktizējot šo de devociju, šo, šo veltīšanos. Dedzīgas dvēseles ātri piecelsies līdz lielai pilnībai. Priesteriem, kuri praktizē šo veltīšanos, Es dāvāšu spēju aizskart pat visnocietināk, eh, visnocietinātākās sirdis. Persona, kas izplatīs šo veltīšanos, vārdi uz mūžiem tiks ierakstīti manā sirdī. Visi tie, kas deviņus mēnešus pēc kārtas katra mēneša pirmajā piekdienā pieņems svēto komuniju, dāvās dāvāšu mūžīgas pestīšanas žēlastību. Lai arī cik uh, brīnišķīgi tas viss neizklausītos, um, ko mēs tikko uh, dzirdējām, šos te jēzus uh, apsolījumus, tad uh, jāpaturprātā tomēr arī tas, ka Margaritas Marijas Alakokas dzīves laikā, kā jau Baiba minēja, um, gan viņas uh, priekšniece, gan pārējās klostermās bija nu, gan skeptiski noskaņots pret uh, šiem te um, uh, gan veistījumiem, gan arī parādībām, Un, um, jāsaka, ka um, Margarita Marijāla Koka nodzīvoja tikai 43 gadus, un uh, tikai īsu brīdi pirms viņas nāves uh, viņas uh, klūstera māsas, pārējās māsas, sāk pamazām atsaukties Jēzus šim aicinājumam. Tad mēs redzam, ka gana ilgs ceļš ir gājis, ir, ir, ir bijuši brīnumi, ir bijušas parādības, parādīšanās, un tajā pašā laikā mm, tāda pieņemšana pat no vistuvāko puses un uzticēšanās nav bijusi, nav notikusi. Un, Un um, varētu šķist, ka tik spēcīgs vēstījums, kad uh, noteikti ka arī baznīcā viņš tūlīt iesakņojās, un tomēr nē. Uh, jāsaka, ka tad Margarita Marijāla Koka nomira 1690. gadā, Un uh, tikai 1765. gadā, kas ir nu, aptuveni 70 gadus pēc tam, um, visvētākās Jēzus sirds svētki tiek atļauti Polijā vispirms, jā, sākotnēji, un atsevišķās Romas uh, svētās Jēzus sirds uh, brālības uh, kongregācijas uh, svinību laikos un tikai pāvis Pīs 9. 1856. gadā šo svētkus pasludina par universāliem svētkiem eh, svinamiem visā baznīcā. Tad, tad eh, redzam, mm, ka ir pagājuši vairāki gadsimti, līdz eh, tas nonāk līdz mūsu ikdienai, līdz šim te jūnija mēnesim, kad arī mēs īpaši svinējām Mm, svētkus, ja jūs sirds godam, un liel, liels laiks brīdis, un tomēr tajā visā ir vērojama liela Dieva providence, kā viņš visu ir kārtojis, un devis mums, arī mums šeit Latvijā šo žēlstību būt līdzdalīgiem viņa apsolījumos. Un um, runājot vēl par tādām konkrētām lietām, ko ir nesusi šī te Jēzus sirds vēstnese, Margarita, tad uh, noteikti, ka um, visi vai lielākā daļa no jums uh, uh, ir dzirdējuši par tādu mm, Parīzes uh, eh, Monmartas rajonā uh, lielu baziliku svētās sirds godam, kas ir veltīta un jāsaka, tā tika uzcelta un uh, sākta celta tieši pateicoties uh, svētās Margaritas Marijas Ela Kokšiem te uh, vēstījumiem. Un uh, iesvētīta mm, salīdzinoši nesen tikai 1919. gadā. Uh, Tad mēs redzam, kā Dievs darbojas laikā un kā neskatoties uz laiku un vēstures robežām, Viņš var šo savu domu un vēstījumu nodot katram no mums, ko Viņš grib uzrunāt. Un, kā tad baiba? Jēzus sirds un parlamentāla ir kopienā Emanuela. Jā, tā mums ir ļoti īpaša, ļoti svarīga pilsēta. Un, uh, Es ļoti daudz esmu bijusi, daudz reižu esmu bijusi Francijā, bet un visas, un lielāko <laughs> daļu no tām esmu bijusi tieši šajā pilsētā uz kādu, kādu kopienas tikšanos. Un, jā, 1975. Eh, gadā uh, Piers Gursā, kopienas Emanuela dibinātājs, ierosina organizēt lūkšanu grupu uh, un harizmātiskās atjaunošanās kopienu pulcēšanos parlimoniālām. Šis ir gads, kad aprit uh, eh, 300. gada diena kopš Jēzus uh, lielās parādīšanās svētājai Margaritai Marijai. Uh, taču visvētākās Jēzus sirds kults uh, parlemoniālā ir jau tāds um, daļai iznīcis. Tikai daži svētceļnieki atsaucās priesteru aicinājumiem ierasties svinēt šo jubileju. Un visbeidzot, tie ir eh, tieši harizmātiķi, kuri negaidīti ierodas un pārsteidz priesterus parlemoniālā. Un 1985. gadā biskups uzticēja parlemoniālu svecernieku kalpojumu tieši kopienai Emanuēlam. Un ļoti ātri šīs vasaras sesijas, paralēlā, jeb tādas tikšanās, um, ļoti pieauga un kļuva starptautiskas. Un pamazām kopiena Emanuela saprot, uh, ka tā nav nejauši nokļuvusi Jēzus sirds pilsētā, un ka pastāv ļoti dziļa saikne starp kopienas aicinājumu uz evanģelizāciju un Kristus sirdi šo sirdi, kas visu deva no, eh, aiz mīlestības uz cilvēkiem. Tieši šo bezgalīgo žēlsirdības mīlestību mēs kā kopiena esam aicināti uh, paziņot citiem cilvēkiem. Un tagad dosimies atkal nelielā mūzikas pauzē. Um, atkal ar kādu skaistu kopienas dziesmu, kas mums palīdzēs apcerēt Jēzus visvētāko sirdi. Yeah. Mēs atkal atgriežamies studijā. Un, uh, turpinot mūsu šodienas sarunu par visvētāko Jēzus sirdi, tad uh, palikām pie tā, ka uh, kopienai Emanuēlā patiešām ir uh, šis te, uh, īpašā vietā uh, Jēzus sirds arī uh, godināšana. Un runājot par kopienas Emanuēla žēlstībām, Piers, kurš sākas ir kopienas dibinātājs, pirmajā vietā vienmēr minēja adorāciju bet pirms sāk runāt par evanģelizāciju, viņš uzsvēra līdzjūtību. Kopumā ņemot, Pjēra uzskats par šo jautājumu bija šāds. Baznīcas vēstures gaitā Kristus ikvienai kopienai un garīgiem virzienam savu īpašu veidu, kā izdzīvot krusta noslēpumu, ir dāvājis. Kopienai Manuēlā krusts ir saistīts ar kopienas nosaukumu - Dievs ar mums. Tas nozīmē, ka krusts jeb krusti būtībā ir ikdienišķi, kāds grūti audzināms bērns, slikti darba apstākļi, attiecību samazglojumi laulāto dzīvē, nedziedināma slimība, varbūt tā ir pēkšņi bērna nāve, negadījums, grūtības atrast dzīves vietu vai nesaprašanās ar piederīgajiem. Un ir trīs veidi, kā Dievs mūs šajās grūtībās mierina un iepriecina. Pirmkārt, adorācijā, kas atver sirdi Dieva mīlestībai, Otkārt, dāvājot brāļus, kuru konkrētā palīdzība grūtībās atklāja dievu mīlestību, un visbeidzot slavēšanā, kas ir sirds un gribas lēmums pieņemt dieva doto cerību. Adorācijā cilvēks pamazām iemanto dieva skatienu uz sevi, uz citiem, uz pasauli un tās vajadzībām. Tas ir veids, kā aizmirst pašam sevi Cilvēks atsakās no prieka, lai adorētu, lai būtu kopā ar Jēzu. Un Jēzus atklāja, kāda ir šī pasaule, uz kuru viņš ir atnācis kā cilvēks. Jēzus dāvā savu līdzjūtības pilno skatienu un atklāja apkārtējās pasaules vajadzības, kuras līdz šim cilvēks varbūt nemaz nebija pamanījis, vai nebija vēlējies tās pamanīt, vai varbūt domāja, ka nespēja neko mainīt. Kopā ar savu skatienu Jēzus dāvā arī līdzekļus, kā rīkoties. Pamazām Jēzus vai nu pats, vai ar brāļu starpniecību atklāja cilvēkam, ko tas varētu darīt, lai pasaulē kaut kas mainītos. Tā ikdienas ar adorācijas palīdzību cilvēks kļūst par Jēzus kājām, kas dodas apmeklēt citus, par viņa rokām, kas kalpo, par viņa muti, kas apliecina cerību, un par viņa sirdi, kas mīl. Kopš 1975. gada kopiena e, Emanuēla ir organizējusi pulcēšanās katru gadu, nu īpaši vasarā, tajā saucamajās Emanuēla starptautiskās sesijās, jeb tikšanās. Šīs tikšanās ir paredzētas ikvienam, gan ģimenēm, gan neprecētajiem, gan jauniešiem, arī bērniem. Daudziem ir iespēja atklāt Kristus mīlestību pret viņiem. Šajās tikšanās patiešām tiek piedāvāts gan aktuāls tēmas, tāpat arī šogad vēl var apmeklēt parlemoniālu mājaslapu un atklāt tajā vēl gan jūlijā, gan augustā Mm, šīs tikšanās, un varbūt kāds, kurš jūt īpašu aicinājumu, šogad eh, vēl eh, Jēzus sirds jubilejas gadā apciemot eh, Jēzus sirds pilsētu un gūt kāds sev ikdienai vajadzīgās žēlstības, var pievienoties šīm tikšanās reizēm un padziļināt ne tikai savu ticības dzīvi, bet arī gūt prieku kopībā ar citiem brāļiem un māsām. Un, um, Ikvienam parē Lemaņāli ir tāda vieta, kur var brīnīties, kur piedzīvojam Dievu prieku, un šajā vienkāršībā būt viņa klātbūtnē, būt viņa mīlestības klātbūtnē. Mm, jā, Linda, tu esi bijusi parē, par Lemoniālā? Jā, vienreiz es tur esmu bijusi, kas bija vairākus gadus atpakaļ, jau jā, daudzus gadus atpakaļ. Un ko tev nozīmē šis, um, šī pilsēta, vai arī ko tev nozīmē Jēzus sirds? Vai kādas ir tavas attiecības ar Jēzus sirdi? Nu, šī pilsēta viennozīmīgi ir uh, tāda brīnišķīga pērle Francijas tādā vidienē. Un, lai arī šķiet, ka viņi ir gan tālu no mums un tur nav iespējams nokļūt, nē, tur ir iespējams aizbraukt ar mašīnu. <laughs> un šo ceļu uz parlamentu mēroja toreiz ar mašīnu. Un, tas nemaz nebija tik mokoši, tas bija diezgan interesanti. Un, tiešām brīnišķīga vieta un ļoti īpaša vieta kur tas bija arī bija kāda no kopienas organizētajām sesijām. Uh, Um, to tēmu es gan vairs neatceros, bet tas bija veltīts tieši jauniešiem, kur um, ša, eh, šajā vienkāršajā kopā būšanā, uh, slavēšanā un ticības izziņā uh, varēja gan uh, apmeklēt grēksūdus, gan piedalīties adorācijās, gan dažāda cita veida ticības stiprinošos pasākumos, kas viennozīmīgi atstāja tādu diezgan lielu iespēju arī uz turpmāko dzīvi. Un, um, jāsaka, tāda Mm, tā bija tāda pirmreizēja tikšanās ar <laughs> Jēzus sirdi, var teikt, jo mm, pirms tam. Um, man ar Jēzus sirdi, ka pasakā Jēzus sirds, man tāda vizualizācija uzreiz ir acu priekšā, kas nāk no bērnības, ehm, apciemojot eh, laukus, kas ir īpaši Latgalē. Un, eh, ieejot kādā mājā, vienmēr pretī sagaidīja divas bildes melnbalts parasti. <laughs> Viena Jēzus sirdī veltīta, un otra bezenīgai Marijas sirdī. Un viņas vienmēr kopā, un viņas tiešām um, arī ejot sveceļojumos um, pa Latgali, tas bija tāds um, tā kā obligātā vizualizācija, ko tu redzi, ka, un, un tu zini, ka šajās mājās tiešām ielas uh, sirds ir, uh, ir godā. Un, un uh, t, t, tas man bija no, no, tāds, no bērnības, no jaunības gadiem saglabājies, un tad šī tikšanās tiešām ar šo te vēstījumu <clears throat> avotu un to vietu, un um, atstāja tādu dziļu iespaidu uz mani. Un, um, kā tev baiva? Nu, es varu pilnīgi tev pievienoties, ka runājot par Jēzus sirdi, tā pirmā doma tiešām un tā arī pirmā, pirmā saikne ir, ir, ir Latvijā šīs mājas, kur, kur Jēzus sirds um, attēls Man pat ir acu priekšā tāds jā, pilnīgi attēls no kādas mājas, ļoti vienkāršas lauku mājas Latgalē, kur stūrī tāda milzīga <laughs> jēzus sirds eh, glezna, krāsaina gan. Mm, jā, un, un tas, tas tā, tā ir tā pirmā tā saikne. Un, nu, jā, man arī šī pilsēta bija liels atklājums, un, un es arī tagad tiešām tā padomāju. Es tik daudz reizes esmu bijusi Francijā un patiesībā pārsvarā par E un parlemoniālā šajā, šajā mazajā, mm, jaukajā, mm, tādā siltā eh, pilsētiņā. Un eh, mm, arī prātā nāk šīs eh, kopienas tikšanās, kur arī ir ļoti liela vieta visvētākā sakramenta adorācijai. Un Man ir tādas atmiņas no vienas vasaras sesijas, kur bija uzstādīts visvētākais sakraments tādā pļavā, tādā klusā vietā, un tā monstrance bija kaut kur pakārta. <laughs> Bet katrā ziņā viņa vējā šūpojās, un, un tas bija kaut kas tāds, nu, bet tas netraucēja lūgties. Nu, tā un, un ļoti, ļoti skaisti. Un tad. Uh, Jā, un tad, protams, šī kapela, šī baznīca, kur, šī, šī, kur, kur, kur ir tā lielā svētbilde, kur um, Jēzus parādās Svētajai Margaretē, Marijai, Alakokai. Un, un tā arī ir ļoti īpaša un, un tāda klusa vieta. Un vēl man prātā nāk tāda, ir tāda uh, Svētā Jāņa kapela, Jā, tāda, tāda, tāda, kas man liek arī domāt par to, ka, jā, kā, kā, kā, kā Jānis pieglauda savu, savu galvu, jēzus sirdī. Tā, tā kaut kā tas man tā ļoti uzrunā, un, un tur parlamoniālā ir, ir šāda kapela. Um, jā. Jāsaka, par tādām vizualizācijām runājot, tad um, um tā Jēzus, tas Jēzus sirds attēls, ar ko varbūt mēs Latvijā lielākoties sastopamies, ka vai nu Jēzus norāda uz savu sirdi, vai viņam viņa ir tā kā rokā, viņš viņu tur mm, tā atšķiras no tā attēlojuma, kas ir parē, par e, Lamaņēlā, mm. kur šajā galvenajā mm, kā apsīdā, um, mozaikā uh, ir, ir attēlots Jēzus uz krusta tieši šis te evaņģēlī fragments, ko mēs šodien lasījām, uh, kur tiek pārdots Jēzus sāns un uh, iztek asins un ūdens, un tur ir Margarita Marijāla Koka un citi svētie. Un eh, šis brīdis, kad Dievs ir uz krusta un kad viņš visā savā dievišķībā viņam eh, rāda savu sirdi šādā veidā, kas eh, varbūt ir tā, tā tīra vizualizācija, tā varbūt tā, tā, tā lielākā atšķirība, kas varbūt mums šeit Latvijā tā mm, nav tik ierasts varbūt. Nu jā, un arī, arī kaut kā, man liekas, ka mm, arī kaut kā vieglāk ir, ir um, nodibināt kontaktu ar Jēzus sirdi un kaut kā arī nu, liekas, jā, ka, ka es arī varu pieglausties un, un kaut kā Jēzus sirdī un ka tas ir tā, um, varbūt tā pieejamāk, es nezinu. Tu gribi teikt, ka katram no mums būtu kāds veids, kā mēs varētu veltīties Jēzus sirdī. Jā, un uh, šodien mēs arī mm, piedāvājam šādu iespēju kopā, kopā ar mums – šī raidījuma starpniecību veltīties visvētākajai Jēzus sirdī. Um, veltīties Jēzum nozīmē izmantot dažādus līdzekļus, lai Jēzus būtu dzīves centrā. Un, um, lūk, daži no veidiem, kas, uh, kas var palīdzēt īstenot veltīšanos ikdienas dzīvē. Um, pēc iespējas biežāk piedalīties evaharistijā, regulāri saņemt grēksūdzes sakramentu, katru dienu kādu brīdi veltīt laiku klusējai lūkšanai. Katru vakaru lūkšanā veltīt um, dienas gaitas Jēzus sirdī un atdot Jēzum galveno vietu savā dzīvēm. Jā, darbie klausītāji, mēs tuvojamies raidījuma noslēgumam, kurā ar jums pārdomās mēs da dalījāmies par Jēzus visvētāko sirdi. Un noslēgumā mēs tad vēlētos, vēlamies kopīgi lūgties Svētās Margaritas Marijas Alakokas veltīšanās lūgšanu visvētākajai Jēzus sirdīm. Es veltu un atdodu mūsu Kunga Jēzus Kristus visvētākai sirdī savu personu, savu dzīvību, savus darbus, savas grūtības un ciešanas, lai nākotnē es pilnībā atdotos dievišķās sirds mīlestībai un tās godināšanai. Mana nopietnā un neatsaucama apņemšanās ir piederēt tai pavisam, darīt visu aiz mīlestības pret viņu un no visas sirds atteikties no visa, kas nepatiktu Jēzus dievišķai sirdī. Tādēļ es izvēlējos tevi, visātākā sirds, par savas mīlestības vienīgo priekšmetu, par savas dzīvības aizsargātāju, par savas pestīšanas drošību, par atbalstu savā vājumā un par visas savas dzīves gandarīšanas upuri. Tu maigumu un žēlstības pilnā sirds – Esi man drošs patvērums arī manā nāves stundā. Esi man attaisnotāja Dieva priekšā un novērs no manis viņa taisnīgo dusmu sodu. Tu mīlestības pilnā sirds, uz tevi es lieku visu savu cerību. Sava ļaunuma dēļ es bīstos visa, bet ar tavu žēlstību es ceru uz visu. Iznīcini manī visu, kas tev nepatiktu vai tev pretotos lai tava svētā mīlestība tik dziļi iespiežas manā sirdī, ka es nekad tevis neaizmirstu un nekad netiktu no tevis atšķirts. Dievišķā sirds, tavas bezgalīgās žēlsirdības dēļ es tevi lūdzu, dari, lai mans vārds tiktu ierakstīts tevī, jo tavā kalpošanā es gribu dzīvot un mirt. Āmen! Tas ir iztukšots! Izskanēja raidījums kafijas pauze, kas bija iespējams pateicoties jūsu ziedojumam Rādio Marija Latvija.